Unang Hari, Kabanata 6 Apat na raan at walumpung taon makalipas na ang Israel ay umalis sa Ehipto. Nang ikalawang buwan ng ikaapat na taon ng paghahari ni Solomon, sinimulan ni Solomon ang pagtatayo ng templo. Ang templong ipinagawa ni Solomon para kay Yahweh ay 27 metro ang haba, siyam na metro ang luwang, at labing tatlot kalahating metro ang taas. Sa harapan ng templo, pahalang sa takbo ng kabahayan, ay may pasilyo na apat at kalahating metro ang haba at siyam na metro ang luwang. Ang mga bintana ng templo ay may bastidor at mga rehas. Nagtayo rin ng isang gusaling may tatlong palapag sa mga gilid ng pader at sa likod ng templo. Dalawat kalahating metro ang luwang ng unang palapag, tatlong metro ang pangalawa, at tatlot kalahati ang pangatlo. Ganito ang nangyari sapagkat sa gawing labas, ang pader ng templo ay pakapal ng pakapal ng isang siko sa bawat palapag, mula sa itaas hanggang pababa. Ang mga biga ng bawat palapag ay nakapatong sa pader at hindi iniukit dito. Tinabas na sa lugar na pinagtibagan ang mga batong ginamit sa templo, kaya't walang narinig na pukpok ng martilyo, palakol o anumang kasangkapang bakal habang ginagawa ang templo. Nasa kanang sulok ng templo ang pintuang papasok sa unang palapag. Buhat naman dito'y may paikot na hagdang paakyat sa ikalawang palapag. At gayon din buhat sa ikalawa paakyat sa ikatlo nang maitayo na ni Solomon ang mga pader ng templo, binubungan ito at nilagyan ng kisame na ipinako sa mga pahalang na posting cedar. Dalawat kalahating metro ang taas ng bawat palapag ng gusaling karugtong ng gilid ng templo. Bawat palapag ay nakakabit sa kabahayan sa pamamagitan ng mga bigang cedar. Sinabi ni Yahweh kay Solomon, kung susundin mo ang aking mga utos at tutuparin ang aking mga tagubilin. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyong amang si David. Maninirahan akong kasama ng sambayanang Israel sa pamamagitan ng templong ito na iyong itinatayo. At hindi ko pababayaan ang aking bayang Israel. At tinapos nga ni Solomon ang pagpapagawa sa templo. Binalot niya ng tabla ang loob niyon. Tablang cedar ang inilapat sa pader, buhat sa sahig hanggang sa kisame, at tablang sipres naman ang inilatag na sahig. Dinindingan niya ang siyam na metro mula sa silid sa kaloob-looban ng templo na tinatawag na Dakong Kabanal-Banalan. Ang lugar na ito'y nilapatan ng tablang cedar mula sa sahig hanggang sa kisame. Ang labing walong metrong natira matapos dingdingan ang dakong kabanal-banalan ay tinawag namang dakong banal. May ukit na mga nakabukang bulaklak at mga tapayan ang tablang cedar na ibinalot sa pader ng templo. Ang dakong kabanal-banalan na siyang kaloob-looban ng templo ay inihanda niya upang paglagyan ng kaba ng tipan. Siyam na metro ang haba, ang luwang at ang taas ng dakong kabanal-banalan, at ito'y binalot niya ng lantay na ginto. Sa harap ng dakong kabanal-banalan nagtayo siya ng isang altar na yari sa tablang cedar, at ito'y binalot din niya ng lantay na ginto. Binalot din ni Solomon ng lantay na ginto ang buong loob ng templo, pati ang altar sa dakong kabanal-banalan. Sa loob ng dakong kabanal-banalan, nagpalagay siya ng dalawang kerubin, imaheng nililok sa kahoy na olibo apat at kalahating metro ang taas ng bawat isa. Kulang na dalawat kalahating metro ang haba ng bawat pakpak, kaya't apat at kalahating metro ang sukat ng mga pakpak buhat sa magkabilang dulo. Apat at kalahating metro rin ang sukat ng pangalawang kerubin. Iisa ang sukat at hugis ng dalawa. Apat at kalahating metro rin ang taas ng bawat kerubin Inilagay niya ang mga kerubin sa gitna ng dakong kabanal-banalan. Nakabuka ang kanilang mga pakpak, at sa gawing labas ay abot sa dingding ng silid ang tig-isa nilang pakpak. Sa gawing loob naman, ang mga dulo ng tig-isa nilang pakpak ay nagtagpo sa gitna ng silid. Balot din ng gintong lantay ang dalawang kerubin. Ang buong dingding ng templo maging sa dakong kabanal-banalan at sa dakong banal ay may ukit na mga kirubin, punong palma at mga bulaklak. Ang sahig ng templo buhat sa dakong kabanal-banalan hanggang sa dakong banal ay may balot na gintong lantay. May limang sulok ang pinto ng dakong kabanal-banalan at kahoy na ulibo ang mga hamban niyon. Tablang ulibo rin ang dalawang pangsara at may ukit itong imahe ng mga kerubin, punong palma at mga bulaklak. Ang mga pangsaray may kalupkop na gintong kapit na kapit sa mga nakaukit na larawan. Parihaba naman ang pintuan ng dakong banal. Kahoy na ulibo ang mga hamba ng pintong iyon, at tablang sipres naman ang mga pinto. Bawat pinto ay may tigalawang panig na natitiklop may ukit ding mga kerubin, punong palma at mga bulaklak ang mga pinto, at may kalupkop na gintong lapat na lapat sa mga ukit. Ang bulwagang panloob sa harap ng templo ay binakuran ni Solomon ng pader na may tatlong hanay ng batong tinabas at isang hanay na bigang cedar. Ikalawang buwan ng ikaapat na taon ng paghahari ni Solomon nang ilagay ang mga pundasyong bato ng templo. Ikawalong buwan ng taon, nang matapos naman ang templo. Nooy ikalabing isang taon ng paghahari ni Solomon. Sa loob ng pitong taon, natapos ang buong templo ayon sa plano.